n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yiyamiriza ingendo z'abantu babana basangiye ibitsina aho ihamagariye abarundi aho bari hose kwirinda iyo nyifato avuga ko ari umuvumo ivyo yabishikirije ku munsi wa gatatu mu masengesho yateguwe n'inamashinga amatekano nkenguza amateka umukuru w'igihugu yarongeye kandi ariyamiriza n'abantu bakorora inda umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndashimiye yaragabishije ababitsa amahera mu mazu yabo yabasaba kuyajyana mu mabanki akamesha kandi ko bibaye ngombwa hajye kuba ibyo gusaka amazu harondegwa ayo mafaranga navyo nyene mwarabikurikiye makuru twabashikirije ubujanye n'uburimyi twarabwibijanye n'ubukene bw'umwavu bitabagara utaboneka ku bwinshi biri mu bituma abarimyi bo muri komine ya Murutani mu ntara Kayanza ngo bacegwa guteragira bamwe mu barimyi akavuga yuko bitegura neza impeshi ariko uyu mwavu witabagara ubakenesheje kuko bataburonse ku bwinshi kubona ngo ifashanyo y'Ibanki y'isi yose yahaye Burundi zisubizwa inyuma kubera kudatunganya neza imigambi ngo uruhombo runini ku Burundi muri kino gihe hibonekeza ubukene bw'amafaranga ava makungu hamwe n'ibitoro nabyo ni mwarabikurikiye murano mu makuru tubashikirije aho muhinga mu by'ubutunzi Faustino Ndikumana yabishikirije nayo wabeshejweho n'urudandazo rw'amafi kimwe n'abihereza ifi mu rumonge barafise amakenga k'ubuzima butazoroha mu gihe ikiyaga Tanganyika kizoba cugaye amezi agera kuri atatu bakavuga ko n'ibindi bidandazwa nk'inyama bizoce biduga igiciro aho basaba ko nabo leta y'u Burundi yo biyumvira ko nabyo nyene mwarabikurikiye mu makuru twabashikirije mu bukene bw'amafaranga mvana makungu bino byo gucikagurika vyumuyaga nkuba biri mu bituma ibikorwa by'amahinguriro mwamwe hano mu Burundi bihungabana navyo nyene mwabikurikiye makuru twashikirije ngayo amwamwe mu makuru radio isanganiro bashikirije hariho nayandi menshi ajanye n'ivy'ubusuma mu mirima mu ntara Kirundo hariho nibindi byinshi bijanye n'agateka kazi na muntu abafunzwe n'umutekano byose mwarabikurikiye nuko rero cuti bagenzi banywa nyaho muherereye mu ntara zitandukanye z'igihugu c'u Burundi icyo mushikirije ku makuru mwakurikiye yabashyitse ku nyota mwese murahawe ikaze umwanya wa mbere ku murongo alo amahoro amahoro cyane muduze ijwi mu mwanya ugira ngo dushobore kumvikana ndabumva nabi nabi subire nibutse abanywanyi bagira icyo bajya gushikiriza mugerageze mufate neza telefone zanyu kandi muduze ijwi kugira ngo tuganire twumvikana n'abari kwaradukurikira batwumve atangorane mwiriwe cyane hano hano mwiriwe amahoro neza mm, tuganira nande ni feredina ngira ngo nibaza ko mu nyumba bari baranyumviriza feredina muherereye ndabumva <laughs> ah, mu gisagara cya bujumbura yego eh, hama ndaramukije n'uyu musantine wanjye serafine hakizimana <laughs> ego eh, nuba kera cyane rwose yadugije <laughs> amaboko ati mwiriwe cyane ari mu gupasiyona <laughs> oh, ntiyaragera ntiyaragera <laughs> ntiyaragera rero nawe ndamwita senge duhafasanga anamusumba imyaka ni umumama wabunyoye kandi akunda ibikorwa oya ndamuzi cyane rwose yego nuhakera cyane rwose yego turakoze cyane ku murango hanyuma icyo nohera ko uh-huh. ni abaheranira hagati y'akazira muntu batanu bagicunzwe nuvuga yuko buriya rero ntabwo ndabivuga gatoya hari ibintu bidaha ishusho z’igihugu ndabumva yego hari ibintu bidaha ishusho kubera buriya gupfuga umuntu aheranira hagati y'akazira muntu ukamugumizayo ni umuntu ari mu gihugu nimba wo ugashobora kuvuga uti aburane yidegembya njye nibuka byarigeze kuba ku mutambararo yahanira hagati y'akazira muntu baravuga bati baramureka iby'agateganyo batazobora nayidegenza yego ndabumva icyo mvuga rero ni uko nabo bayakura yego indabo z'igihugu ziracunzwe zirahari barahari abazicunze yego ntibashobora kuvuga bati baragiye barahunze baragiye abantu bikiri mu matohoza bari kugira ngo tubishonze ku gihugu buriya kuvuga umuntu ngo yariko arahunganya umutekano hagati mu gihugu atakintu mufatanyije namavuga yuko ari ibintu bigoye cyane rwose mugabo n'iby'ubutungane reka tubareke n'ubundi tubikire ubutungane kumbure nibasanga atakibagira ubutungane buriho amategeko azokubahirizwa ariko kumbure basanze hariho icyaha kumbure wabagirizwa bazomenya ingene ubutungane bukora barashobora no kwera bakabarekura bakabereka yego uko byose oh, birashoboka ibyo ndanabifuriza kandi nivyo nibaza yuko oh, madama bunaguye ah, byoba byiza cyane gose nibazapo uwana gato yakaze amatofa atanu gubanye umutekano hagati mu gihugu yego oh, hama ikindi naco nabo onye ngo hagomba kubana <laughs> ngo hemwe manyagwagwa n'imana mm. <laughs> imana izohabwa iturimbura kabisa izorimbura babikora izorimbura babikora abo bashaka gukuraho imico kandi novuga yuko no bita abakozi ba sitana overewe oh, mm. ni kubasengera ni ukubasengera ibintu bindi ni ukubasengera yuko ako kabi kakabera mu gihugu cacu yego eh, buriya ibyo bihugu bya rutura hamwe hamwe eh, amategeko barabyemeje sibyo yego rero natwe ntibikemere ngaho mu gihugu cyacu mvuga yuko n'abategetsi barakunda kuvuga bati mm. imana twayishyize imbere kandi n'ibyo nta kintu umuntu akora na kimwe mhm. atari karafashwa n'imana yego cyane kama ikindi nacyo mhm. nabo onya bo mu rumonge numvise mhm. bamafi yego eh, buriya nuvuga ati hari akantu kamwe kaciye ko numva baravuga bati mhm. none tuzoguma turi ahantu dukorera kandi tutari ko turakora ese none bazoyakura bazoyakura he nyine nza kubwira ati kabye nzira mu nzu gatoya hari ibintu ndiko ndaraba mbanza gutu dufate ko ari benyine banye ninza babwiye bati mureke gukorera mm. mubanze murindi yego none wumva bazoriha bazoriha bazoriha bagize binjije iki mhm. icyo nibaza yuko ngira ngo abijijwe barabira ntibabatoze amafaranga babarindire mm. bazasubiye kubarihisha ari uko basubiye kuhakorera kandi birumvikana eh. ntawumbwira ngo genda ngo ngo ngumpe ibijumbu umunani narimye ibiraya mm. cyangwa ngumpe ibigori narimye ibiharage ngo bikunde nicyo gikwiye rero mbona yuko bakwiye kugerageza ntibabarihishe n'ukuri mm. nicyo nosaba yego eh. mbega feridina nawe urakunda agafi ah. yewe eh, eh. ati naho mvuka ahantu ah, atabiyaga bihari gatoya mu nzira z'umugambi yego ndagakunda brema <laughs> ndagakunda kabisa cyane mm. rwose sawa sawa nuko radiyo isanganiro ku isazi zibiri zirenze ku minota cumi n'ibiri ah, gira icyo ushikirije ubundi munyayi ku murongo hano sindi ko ndabumva munywanyi sindi ko ndabumva eh, ni matiyasi mu gifunzo yaye telefone ya nyiri kure rwose rwose rwose sinzi ikibazo ubu eh. oh, oh, ndabumva rero n'amahoro menshi eh, niyo nkore kabisa ariko iri umuhanda yanyu umenga hariyo akaradiyo oya ntako ndi kure yako eee nuko nabonye none Eh nimpore. Tuganira nande akaba hehe? Matias mu gifunzo muri commune mu gini ntara ya Matias mu gifunzo. Yego. Mm, ntara ya Eh. Yego gico mushigije ku makuru mwakurikiye. Bo jewe nagira mvuge ku ivyo bintu byabo bantu babana baho bahujije ibitsina. Yego. Nukuri iryo nibara. Uh-huh. Mhm. Bo ikintu twosaba mbere nkacu twebe duherereye ino mu misozi. Yego. nk'abo bantu bari bakwiye kuza mukabazana mukaza muberekana igihugu cyose kuko abo bantu bariko baracoza imico y'uburundi mhm. ni ukuri pe yego eh, hanyuma rero ikindi nacyo novuga kuri abo bantu bagateka akazi na muntu mm. ni ukuri ubutungane bwokora bukaraba hanyuma babona ko atakibi bakoze bakabarekura yego babona naho baragikoze urumva no guhanwa nyine nta kundi eh. Eh, sawa sawa murakoze turabashimiye cyane matiyasi yego cyane ntabwo utabashimiye mu bwijoro ryiza eh, mu ndamukize sarafine hakizimana umusaza warakuramukije yabwakiriye yabwakiriye ngo nimukomere cyane eh, sawa sawa turamurungikire ku gasi <laughs> yabyumvise yego nuko nuko mu bwijoro ryiza gihe cyushikirije radiyo isanganiro serafine hakizimana muhinga bw'ibyuma jean marie mayongane wo muri kumwe mwese murabikaze igice mushigeje ku makuru mwakurikiye cye kuri radiyo isanganiro umwanya n'uwanyu ubundi munywanyi ku murongo hano mwiriwe neza mwiriwe tuganira nande ndayishimiye ndayishimiye muherereye he muherereye muri bujumbura bujumbura bujumbura ni bunini bujumbura ni bunini Ah, ndi muri bujumbura ni kujumbura muri mutimbuzi ah komine mutimbuzi yego ni byiza cyane nuko byifashe neza byifashe neza mm, akavura kaguye canke byagenze gute allo akavura kaguye iwanyu eh ni gake gake vrema kandi nuko nuko ni byiza nuko ndayishimiye gira ico mushikije ku makuru mwakurikiye basha tubanze rukina son excellence Evariste Ndayishimiye na nukuri aradukomeza igitangaza kandi hmm. ni umuntu akunda igihugu kandi ni se barundi atera yego yego nukuri tumuri inyuma twese abarundi bose yego hama hari ikintu bagomba mvuge uh-huh. kuri iki kintu cy'amaye cyane yego yewe ku bwanjye kugira iki kuri ambutiyage cyane rwose uh-huh. abadandaza baguma bidoga ngo babuze amadorari eh. mugabo rero hari ikibazo gihari mhm. none ayo maronka bayakura hejuru yego yewe rero icyo nota eh, inzego icya mbere na mbere ajya amabiro buguruye mm. umuntu wese agiye kurangura mhm. niyerekana ajya amadorari mm. igihe yayakuyemo kuko ayo amadorari ari karatirikira tutazi yari karaza aba bantu bose bagarira hanze mm. niberekana amadolari mbega bayakuye zazamu byose aya masosiyete umuntu uwo ari we wese yerekana ati amadolari mbega yakuye biro ibyo bizofasha kubwira bamenye amadolari mm. abo bantu bayafite bashobora barayatanga mu kinezero bamenye umuntu yagiye kurangura yerekane fagitire yerekane ibiro yayakuyemo mm. hanyuma bace bamenya amadorari iyo ari mm. nayo iki kintu cy'umuntu uwo ari we wese agenda ngo ngiye kurangura yerekane amahirwe yakuye yerekane ko yayanyigije uzosanga n'aya masosiyete aguma arangura ibintu hari amadorari bafite bagenda baragenda kurangura mm. batazi iyo arava barayabye yego rero kugira bazibire bene usaba nimba ziri ko ziranyumva mm. ni zifata ry'amabiro yose umuntu wese oberi kiragezwa umuntu umubaza ati mbega we aya madorari wagiye kuranguza wayakuye muri biro iyi n'iyi mm. ibyo bintu bigota bifasha kumenya amadorari bariko baranyegeza kuko aranyegeza arahari mm-hmm. ahandi umukuru w'igihugu arengeje avuga ati abantu bafite amahera baturazi ko ahari kandi bazoyasoka n'ikintu cyo kwerekana kuyasoka kuko nta muntu azoguma abitse idorari akandi ajya kurangura kuko n'ubu uzoba ategerezwa kujya kurondera ujya umuntu wo kuri marite noire kugira arimwegeke ko ari by'ibiwe mm. ibyo rero ibyo turabifasha abo bantu rero bavunja bamenya ati noneho aya madolari ko wari ufite aya n'aya n'aya wayahaye ntaka byagenze gutyo yapfuye mhm. yego icyo tumenya amaherezo nari karasirikira mu gihugu yego eh, kuko hariho abantu bafite akazi baguma baduza amadolari abo bantu nyine baguma baza kurangura hanze kuko baba kubera bazi yuko amahera batayakura muri beri urumva bo nibo basa bagenda amahera bakayafunga hagaca haba abantu baguma baduza amadolari kubera bo bavuga ati turazi yuko muri ibi batayo hari urumva hmm. batabayaduza uko bishakiye yego iyo ndibaza leta n'indi iri kuranyurwa mwaka kandi ari babyumvise uruhame yorifata hmm. ica ifata igihugu hmm. kandi amahera yose asatirikira tuza tumenya iyo ari karama nuko ndayishimiye mhm. nagomba kuba hari ikintu mukuru nyine icyubahiro yavuze ikintu cyiza abantu kandi ndamushimira Biredimani muzigane kubera arasoma biriya yego kuko utakumbara yuko abagabo bazokwagirana n'abandi bagabo mhm. ni ukuri viremvyo nishimye ni ukuri imana imuhezagire kuko ico kintu nta muntu yotemera kuko ibyo bintu na muga gusa nico abasataniste nabo barabica ukuntu bakora yego yego ivyo navyo nibaza mm, yuko imana ibyo kubisengera ni kubisengera no kubisengera kugira ngo imana ifashe mu burundi ntibibeho yego hama ikindi gato nagomba mvuge mm. ni ukuri hari ingeso y'abantu bamwe bamwe bamwe bamwe mu gipolisi mm. baza barafunga abantu hadakurikijwe amategeko mm-hmm. kuko umukuru baravuze yuko umushyikirangantego avuga ko kiragira umuntu kumufunga kuwa gatanu hmm. kuko guverinoma bari babona yuko hariho abantu bashaka gukomesha abantu ugasanga umuntu agufitiye agasikinya ariyo agatozi avuga ngo jewe ngo kubera ndi naka ngo munshirireyo yego mugabye byari byarabujijwe byari byarabujijwe nk'ubu tuba dufite akararo k'abantu bamaze iminsi babikora vrema nosaba hmm. ko abo bantu bafite iyo ngendo kuguma babahereza utuntu kugira bakomeshe abantu mbere yuko iyo ngendo batugira bakayireka kuko yari yarahagaze aha iwanyu hari aho byaba byarabaye abantu barafunga ku wa gatanu yagiye mm. n'uno munsi hariho byabaye ko mm. kandi bijya afungwa n'undi muntu ndamurati mu bisanzwe ibintu wakoze ntibyari bijyanwe n'amategeko kuko mm. amategeko avuga yuko umuntu kumufunga ku wa gatanu kandi wari umunsi mugabo agiye kurondera bidoroshye ku wa gatanu byerekana rero ko iyo ngendo burema amategeko kongera agakora kugira twese tujye turayubaha eh, muraza murasubira mwibutsa nyine abajejwe umutekano ugira ngo kumbura inkingo zuba zarafashwe zubahirizwa murakoze cyane ndabashimiye namwe mbwira ijoro ryiza isanganiro ku isazi ibiri zirenze ku minota mirongo ibiri igihe cyushikirije ni umwanya wanyu banywanyi aho muherereye mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi ubundi munyuranye ku murongo haro haro numva umenya telefone kiwe ntikamworohereje nuko gira icyo ushikirije kuri radiyo isanganiro ni iganiro mukurikira iminsi yose ya gatanu kuva igihe isaha zibiri kugira igihe isaha zitatu uno munsi tukaba turi kumwe ijwi mwumva ni jean marie mayonga serafine hakizimana niwe ariko atuma twumvikana ariko mfasha muhinga bw'ivyuma nuko mwese murahawe ikaze telefone ni zijya nyene 76 ubusa 83 majana 73 31 ubusa 83 majana 73 canke 22 25 23 irindwi na zitanu hamwe na 22 24 56 ubusa kabiri mwese murahawe ikaze Flash du lac de Tanganyika, le soleil les opires les bureaux les bons poissons mukeke na ndagala hippopotame et crocodile dans la rusizi dans notre capitale bon accueil souris ambiance confort vous serviront il est beau il est beau mon pays oh il est beau radiyo isanganiro undi munyoni ku murongo wari amahoro cyane amahoro ni feredi ntagarutse feredi ntacyo mwibagiye eh, oh, hmm. ni byinshi ni byinshi reka ni uko ariko mugabo ntacu byinshi ni nta kibazo n'impanuro yego eh, hanyuma eh, ikindi nacyo ni iki kibazo cy'intuzenyaci cy'abantu b'amafaranga babika mu mazu hmm. buriya sinzi umuntu yigeze kuyabika mu gipfu cy'inkona urayizi inkona ndayibona <laughs> eee ndayibona ndayibona yego hanyuma indobatse ziragenda zirayajya yaho zirakatagura baguma ashiramo nayo yambaye igumi ikatagura ikatagura mbese yarikayo ageze guhinga cya gipfu cy'inkona asanga yose amayani kandi yaho aha rero nabavunira akagohe yuko bukwikingira izo mbeba kandi bakikingira n'abasuma bo kimwe eh. kandi mwumva amahera uyatwaye muri banki ni iterambere kuri we no ku gihugu cyane kandi iryo terambere rigira iki rirakugarukako yego eh, barashobora kuvamo amafaranga leta ikubaka sitade impande y'aho ubaye mm. ugasanga ugiye kwivuza aho waba ufite urugendo rwa kure yego kandi eh, bakakubakira ibombo ry'amazi yego waba urwaye mu migende mu uri kunywa yo mu mazi asukuye cyane hama ikindi nacyo ni uko abakuru b'ibihugu bogerageza bakumvikanisha u na kongo yego twebwe oh, duhiriwe duhishije nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu arongoye umuryango wa eyase kubareke kwagirizanya ngo ngo Rwanda gwakase ngo Kongo ngo gukwere ngo amabuye y'inzahabu yiki eske narabe bajya bagwanya bagwanya baganire natwe eh. twaraganire ubuye tubere mu mahoro mm. abaganire hanyuma reke kubita ngo nabiterabwoba ngo nabiki kandi abakongomani hama baganire icyo bakora bubaka igihugu cyabo burya cyane n'ingabo mm. ibihumbi ijana mhm. nta kamaro zo mugirira mu gihugu ciwe atiyumvikaniye wenyene ngo abitunganye mu gihugu ciwe umukuru w'igihugu ca kongo nico jewe nomuhanura hmm. hama eyase nayo baje umukuru wa eyase baje hagati bose batorere umuti icyo kibazo bareke kugira ku kuma batanatana kubatirana ko ngo umwe ngo n'uwundi ngo nungubikise ngo bangwanye bitabagirike hmm. none tumaze kuba turi umuryango umwe akabihugu bizinubana abo mba turashaka ku iterambere gusa ntivyo kunda nta mukongomani azogenda mu rwanda canke umunyarwanda waje muri kongo hmm. bacamufata yuko ari umwasi aje gutera igihugu cabo yego Ferdinand Ramushimi radiyo isanganiro undi munyurane ku murongo wari yagize yambu amahoro cyane ni butoyi itoma eee eh, butoyi itoma yego ni amahoro ni amahoro ikirungu ikirungu eh, muri komini nyabitsinda mu ya ntara ya ruyigi yacu imeze neza mbe mu ruyigi muduhudu yemwe ruyigi ubu ibigori n'ibiharage nyine bari ko barahura ibigori bimeze neza ibigori birema mu ncyamatera hari nta wogaya mm, muraturungikira rero nuko bidatera sisigwa <laughs> yego nuko eh, yego gira icyo mushikirije eh, yego cyane ariko bwana yego Ashe uri mu buhinga bw'ibyuma wa murongo wa mirongo umunani n'icyenda n'ibicindwi kabisa nituri ko turawumva byasuye kwanga basho byashobora kuba nka joni igeze kumva gatoya bintu birimo mwinshi cyane kandi ndaza abandi bo ntibumviriza na gatoya yabyumvise araza kubihinyanyura eh, ndaze wa muntu serafina hakizimana nabikora biraba serafina hakizimana ndamwemera rwose utiramba yego yabumvise uti uri kumwe hanyuma rero bwana yego ni n'icyubahiro umukuru wacu kabisa ivariste ni kuri akomere yego ijambo yavuze kabisa ryo kwiyamiriza bariya abantu nivuga bashurashurana basangiye ibitsina kuko hmm. si ukurungurana si ukubaka ni ubushurashutsi yego bajya ahantu kabisa yavuze yuko bakwiriye kuba ibivume nakomere turi inyuma yiwe turamushyigikiye bagira ngo niba bibivume icyo nicyo cyatumye sedomu na gomora harandugwa mhm. yaravutse yuko n'umurundi we bari muri amerika agakora gutyo nawe ni burundi bwogasi rimwe abarundi bose bakamuvuma akaba ikivumbi ni ukuri kabisa uwo mutware wacu azotuma igihugu cyacu kigira amahoro azotuma igihugu cyacu kigira imigisha mhm. kuko kuva bose abatwara uko dusaba muri bibiri bahindukiriye imana imana yarabaha imigisha mu gihugu cyabo kandi igihugu kikagira impore cyane rwose rero kabisa turamuteye amashugwe nakomere arambe yishyire imbere y'imana dushyire imbere y'imana twese hmm. dusenge ibintu bigende neza gira umugisha ibyaha byamirirwe kure yego hanyuma rero bagiye ujya musore wo mu rumonge hmm. yapaye ingwara mu hanyuma bigatuma abanyeshuri bajuragira bamwe baganakomereka yego icyo notaza ko impanuro rero abantu babonye umuntu afite ibyangwara yo mu mutwe we mm. bareka kumuha urwamo rwinshi eh. ntabwo ngo bamukungere bamubone nk'uwundi wese bareke mm. kumutangarira nk'aba kuko abonye ibintu umenga ni urwamo rw'ibitangaza nawe bica bisarana rwose yego rero bamubonye iyo bareke guca bacana ko bamubone nk'umupoli twese turabana n'abantu bameze nk'abo mm. ni ukuri ntacyo na kabisa kubera kuko ntawubaha induru yego aya marero mwirambire bwana kuri radiyo usanganye umugabo ko karongo mugahinyanyure wa mukora turabashimiye cyane mu bimwe bw'ibyuma wabyumvise nuko radiyo isanganiro ku isazi ibiri zireze kuri mirongo ibiri n'umunani ikiganiro n'igira icushikirije n'ubu nyine tubana tuganira n'abanywanyi aho muherereye umwanya n'uwanyu mudushikirize ko mwakira amakuru yace kuri radiyo isanganiro igihugu cyiza igihugu cyanje zo wanje uri rumwanga ko habaye iki mbere nkubonye unezerewe nk'uko ndagusabye umbwire ico kintu ekonete yagize ni ukuri kuba umunywanyi ntahemuka mhm. wa ekonete ni nko kuba mu nyishu aho ibaze nawe baduhaye akajya kuronka amanota iyo ukoresheje amayinite cyangwa eko kashi siniko ndabitahura neza umva ufyonze akanyenyeri mhm. amajyana umunani na mirongo umunani n'umunani mhm. akanyenyeri mhm. rimwe akadirisha uba wiyandikishije mu bakiriya b'agaciro ba ekoneti nibyo gutyo rero uko ukoresha amayinite mm. haba guhamagara mm. mesaje cyangwa kurungika uduseke dutandukanye reka ndetse no gukoresha eko kashi kubikura cyangwa kurungika eh. niko wirongera amanota eh, watahuye none cyangwa nongereze volume reka reka bunyuhejeje kuvuga nanjye mpejeje kwiyandikisha eh. ahubwo mbwira ukuntu ayo manota acakora nk'ukuntu tuyaraba amanota rero uronswa ukoresheje amayinite mhm.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 bakikunda kudusumbya ni ukwikaba ingingo yabo bayubundi wowe ukunze kurusha abandi kuko kahise kabwo karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi amukunda uburundi menya neza uburundi kurusha abandi abarundi bubu ntibagikunda igihugu cyabo kuko benshi biruka guharanira inyungu zabo abantu nk'abo si inkabo kuri mwezi gisabo ubu hari abantu bitanga bakigura igihugu cyabo navyo zimangana uburundi bukazica nshaka no ku burundi ngo nyibukira kuvyo nakoze ngasiga umugani n'abababaye ubundi ngo bukunze kurusha abandi kuko kahise kavo karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi amukunda uburundi menya neza uburundi ubukundisha abandi kwibuka we na ba gasore n'abandi nicyo nshaka no ku burundi ngo nyibukira kubyo nakoze ngasiga umugani yabaho baye ubundi wowe ukunze kurusha abandi kuko kahise kabwo karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi hamukunda uburundi menya neza uburundi ubukundisha abandi cyiza cy'abarundi kuva kera narindi bamye bakundana abaganwa abahinda abasafu abatobo abayanza abanyakarama bose banamara imwe abenengwe abahanza abajiji n'abandi radiyo isanganiro gira icyo ushikirije ku isazi ibiri zirenze ku minota mirongo itatu n'itanu n'ubu nyine tubandanya twitega mwebwe batumire banywanyaho muherereye mu gice mushirije ku makuru mwakurikiye aciye kuri radio isanganiro undi munywanyi ku murongo hano hano hano hano mwovuga cyane murabe neza agatelefone kanyu umunywanyi ntidushobora kumvikana ariko ndiza ko azawugaruka insurida yubutse mushaka kugira mushikirije mufate neza telefone zanyu kugira ngo tuganire n'abari twatwumviriza bose bumve icyo muri kumarashikiriza serafine akizimana arashari ku muhinga bw'ibyuma jean marie mayonga niwe muri kumwe muri kintu kiganiro amaboko undi munyurane ku murongo alo alo mwiriwe neza mwiriwe tuganira nande ndayishimiye ngarutse gatoya ndayishimiye muri mutimbuzi alo ndayishimiye muri mutimbuzi ndayishimiye yego nabumvise muri mutimbuzi yego nabumvise nuko igihe cyo mushikirije eh cyo gato mhm. ni ku kijyanye n'amabarabara yego mu bisanzwe ingingo bafashe ngaha muze mu ndagara mm. aho bakuye ujya mu arongoye igenderezo yego n'ujya arongoye igipolisi mm. nubwo irya ngingo ni ingingo nziza cyane rwose mm-hmm. mu isanzwe abategetsi bo hasi nibo hambere bamenya ibintu biba biriko birakorerwa muri iyo komine cyangwa muri iyo zone niyo ituma jewe birazakungara yuko hari umuntu ashaka gukora ikintu nka kirya uwigendereza ateza kuba yamenya ibintu byose biriko birakorerwa nicyo gituma ndakora ko igihugu cyacu gitegereza guteza imbere n'inzego harya inzego yigegagize ibintu byose bitabira ni ukuri ujya mu kiziranganzi w'intwaro yo hagati vrema na jewe vrema ku ngingo yarayafashe ni nziza cyane rwose mugabo ego hari ikintu nagomba nsabe ku kintu cy'amabarabara ni ukuri binini binini mhm. hatabaye inganda zo gufata nko mu bindi bihugu byo gukingira amabarabara yego abantu bakaza bapakira imizigo mito mito cyane aya mabarabara yacu matudokwama mu ngorane mm. kuko urabona nk'ibi bene by'aya mahoha bene nko mu rwanda ntibigikorera kubera usanga bigenda birabomwa amabarabara bigapakira imisenyi myinshi mm, ibiti biriko mu ibarabara ugaca usanga nayo amabarabara yacu amara umwanya muto kubera agaciye yego kandi ugaca usanga turahomba yego umuntu ariko arabivuga umenga baye umwaka umugabo iterambere ryacu kubera imodokari wowe uri kuyajyana ku musenyi mm. ari imodokari nshyashya uyikoresha iminsi ibiri ugahita utangura turahomba mm-hmm. nicyo gituma rero abarundi bose twoja mu muganda wo gukingira amabarabara yacu kuko ntitwosanga nibaza abantu baba bariko barabikora umuntu agafatira amatona arenze imodokari akajyana ibintu ariko arabomagura twe ugaca umenga turaba hirya mm. mugabo ni neza yacu abaye amabarabara yacu kugira akingirwe yego eh, icyo rero nicyo nosaba virema kandi n'abantu bakora amabarabara by'ukuri urabona ko hari igihe usanga bariko barashyiramo utuntu tutari twiza mm. abo ugasanga ibarabarabara ritondetse barishizemo ibikwiriye kugira rikomeye Mm. Eh, ama ugahita usanga ibiraro biriko birabomoka tubona biriko biragendagenda uburundi iperereza ntatange raporo musanzwe yari raporo yo gutanga umuntu uwo ari we wese kugira igihugu cyacu tugikunde kuko eh. tudakunze igihugu cyacu ibiriko birakorerwaho tugosanga twese turiko turakora kuko ikintu kirashobora kononekara umurundi ngo ntibindaba mhm. mugabo turaba icyo kintu turiko tukumva mu masoko turiko turatanga yego cyo tumana duteza gukingira ibintu byacu kuko n'abana bacu baze bafite mu gihugu cyiza igihugu cyagumya kibomagurika amabarabara mm. niko murakoze cyane turabashimiye inama weragira gufa kekenandagala hippopotams and crocodile dalarusisi la notre capitale bon accueil souris ambiance confort vous serviront il est beau il est beau mon pays oh il est arrives à Bourouri, exactement tu verras Radio Isanganiro tubandanya twakira abanywanyi aho muherereye n'umwanya wanyu iganiro gicushikirije mudushikirize uko mwakiriye amakuru yace kuri radio Isanganiro telefone izazindi 76 ubusa 83 na 33 mirongo itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu majana mirongo itatu na zitatu mirongo ibiri na zibiri mirongo ibiri na zitanu mirongo ine na zitatu mirongo irindwi na zitanu cyangwa mirongo ibiri na zibiri mirongo ibiri na zine mirongo itandatu na zitandatu ubusa kabiri serafina kizimana niyo reka tuma amajwi y'abashyikiraho muherereye nayo ijwi muri kumurumva ni jean marie mayonga mwese n'ubu nyine mbana ndabaha ikaze mubwira icyo mushyikirije ku makuru y'abashyitse ku nyota Nationale radiyo isanganiro umunywanyi ku murongo hano halo hano hano umunywanyi ndabona telefone umwenga yamugoye ariko ngira ngo araza kuza kumbure ibirere byuba byagoranye gato les belles femmes alo alo munyuranye ku murongo alo alo mwiriwe neza mwiriwe tuganira nande twaganira na mawe na Meritus batazira nyamuranzi Meritus batazira nyamuranzi namahoro gamayonga yamahoro cyane muherereye ga Meritus namahoro derere ngaha mukinanira kinanira cha cha musaga kinanira cha musaga kinanira tuwa yego yego nuko gico mushikirije ndagomba ashyikirizwe aya makuru mhm. nyine icyubahiro yaraye avuze aba bantu bahutiritse n'ababisangiye eh. abiyamiriza eh. ni ukuri yaje nawe tajijwe turamushimiye cyane yego ibi bintu yuko bitogerageza kuza ngaha mu burundi mhm. kuko ni umuvumo kabisa n'umuvumo imana yotuvuma kandi abo bantu bamwe baba bamaze kuba bahari bo barondera bakabihanikiririza yego yego kuko biri mu bintu bituma igihugu cye cyagiye kigwa mu isanganya mugabo burundu ntibwigeze bugwa mu isanganya yego nicyo gicyubahiro nyine icyubahiro tumukuriye ubwatsi kugira ijambo ryiza cyane mm. yadushyikirije abarundi mhm. yego nuko turabashimiye meritus hariho umupapa yigeze kuba atanga imiyobo kubera ibyo bintu bagomba kumwogereza mm. aca atanga imiyobo aravuga ati jyewe ibintu bariko baragira bagomba kwemeza iryo tegeko yego azatanga imihoho yego uwo rero nawe nyene twaramukenga urukendo none n'icyubahiro rero abandanya aturondera abo bantu bagomba kuzana iryo pfunwe mu burundi yego yego murakoze ngaho kuyitanganiye namwe turabashimiye nirambire mugire ijoro ryiza sawa sawa inama abarundi twese tuje kumviriza indirimbo sagamba Burundi twerembewe n'umuririmbyi Ngabo Leonce ubu naho tugutumviriza iyindi turimbira uburundi igihugu ciza Serafine Akizimana cyari mu ngabwe y'ivyuma kiganiro n'igicushikirije n'ubu turabana tuganira abanywanyi aho muherereye isaha zibiri ziheze ku minota mirongo ine n'icenda sana radiyo isanganiro mu minota icumi tuba tugeze ku isaha zitatu alo mwiriwe mayongwa mwiriwe mwiriwe cyane ni mayonga mayonga yego jean marie jean marie urimo urakunda kunyeregeta yeee mpore mpore mpore eee eh, neza ku nkosora nakumvise ni dezire umunywanyi wa eh, radiyo isanganiro Eh, cyane cyane abanywanyi twe turabumva ah, muragize neza muragize nimwirenze ni desire maisha ya mungu yego n'ubundi nuko rero desire zibaye n'ubw'imana rw'imana cyane rwose amagira eh, ngo bavuga eh. kuri bariya bariya barobye mu rumogisha bajya badandaza isamage mm, yego urumva ko barize batakamba mm. ameza atari atwara iminsi mugazi sinzi ko ababigeze gukura ko n'ukwezi nakumwe yego bajya bazafashe basanga barwaye kwa twebwe tuzoshikirwa rigabanya bujumbura twatsinda ari bujumbura <laughs> nawe uri murakunda agafi gadezire oya nagerageza hari imboga zimwe zimwe muga ntafungura yego mugurumva ari nk'akanyamunyamu cyangwa agakeke eh. n'agasitaye eh, eh. nagura na dukeyi nta muntu uvuga ari ati mbikira gaca kamanuka kiruka agatsima wakaronse rero numva ntajya imyaka myinshi nta ntafungura ziya ziva muri tanzania numva kugira ngo zimenyere yego mugazi numva izi nyama nazo uko bari bavuze ngo zarapfungujwe mu ntumbora barasize kuduhuza bindi wacu niba biragagaga baradugije kandi agasoso cumi na bitatu bagupfuye agase ntibavuze ngo ni cumi n'agiye mwumva cyangwa n'abikiga mukiza baca bakoresha rero hmm. ugiye guhota umusozi ntibawutega baca guha n'urugufa runiniya aho none ubu nawe urumva ukeneye agasoso nyine wemera gukwiza ku kanoti ka cumi na bitatu yego eh, cyangwa cumi na bibiri urumva eh, urumva ah. ibyo bavuze mba byavuye none ni ubushyikiranganzi bw'ubudandazi bwashinze iryo tegeko ry'ayo mahera cyangwa n'abajeje intwaro babikoze sinzi ko muba umuco sinzi mwatari umwanya w'ibibatsi nta kibazo ni ukuzubiraba neza uko ayo ni amakuru mashasha muduhaye nimba hari abihikamukiza bakaduza ibiciro bitashinzwe abajene intwaro babyumvise ubuzofatwa bazoba ingene bamuhana Reka tubirinde reka tubirindire yego mugaje n'umvije biciyo ni byo kibazo zivyo ko hanyene mu kanyosha eh eh n'amadovize urabona ibintu byose twaranantaye n'udwaraje twaratwirimira yego ubu uye tugeze ku bihumbi mm. bitatu n'amajana umunani niyo ah. bitakinure yego urumva urumva amadovizi urumva yarabaye amadovizi rero mm. bavuga ngo duhize umwembo ntibatuzane rero ikawa mm. nayo nyine bayiduze igiciro ntiyasubira kubonera kugira abarimyi bayirime cyane abagize utugara two kurima yego amabo nabo bagira ibyo bagira basangira insina zeze numva nkuru bigenda ipfundikizo ku ipfundikizo mm-hmm. ngeni tshuvairo mvako yavuze kwaivuwe musanzwa rave avanangureni vatevive vya sodoma na doma mbari masodoma na sodoma na gomora na gomora <laughs> musanzwa iyo muyuku vya vatsvuku vamwe vamwe narumbise mm. vamwe vamwe varavyemera mwari i burundi tviri madusengi mana nyemishura atandukanye tshuratandukanye ivyo bintu vyifundikiza kuvifundikiza wapi vyosamatiri yego hama mururanirwe mururanirwe nimwatamera amahoro nuko desire turabashimiye cyane mu bw'ijoro ryiza umunywanyi wundi ku murongo alo alo n'umwe perezida nagarutse umwe akunda kuba afite byinshi cyane kuko birashize ndumva ko afite ibyiyumviro byinshi kweri yego hanyuma yego hariho umuntu yaguze ibintu by'amabarabara eee eh. iwacu barabajya mutakuraga yateye isoni n'akamaramaza imvura iguye n'ibyondo umenya namwe yaruguru mu misozi wacu iyo tuvuka eh, nuko <laughs> atakaburimbo eh, rirajyamo kandi n'ubutunzi bw'ibihugu bwononekaye hama icyo ntosozerera ko naco mm. ni uko hari abantu batembeza imita mu gisagara cya bujumbura mm-hmm. ukabona bakubwira ngo indwara izi n'izi ngo uwisha none ngo waguha ngo iki n'iki none mm. rero si abanyagihugu ko baba kuzana ibibazo barahirwa n'abantu bo mu ibarabara kubera n'ibintu usanga biteranyije ababanyi hmm. kuko ngo uburozi n'uyu ngo witwese ngo wakuroze gufata uyu ngo ugire iki n'iki kandi ugasanga abantu barahundaye nicyo gituma abanyagihugu bakwiye kumenya bagaca ubwenge umuntu arwaye akaza kwitura muganga akamwandikira umuti hama akawufata uko yabimubwiye bareke kuberwa n'abo bantu bo mu ibarabara ikibazo umumenyeshamakuru hmm. aho baciye nimba bazaniye kamenya bakaze za nyakabiga za eh. baca babatera bagenda ntibahagaruka kandi hakaje ubundi hmm. kubera bamaze kubahinyura barabareka bakavuga bakagenda mhm. rero icyo gituma dukwiye guca ubwenge riduhendwe nuko rero muze murahanurana murahanurana urumva nibyo byiza eh, ariko ndavuga rero yuko n'abaje hmm. ndwara bakwiye kwirukana abantu bakabahakanira bamwumva ahantu ndongoye reka kuja guhenda abantu urakoze bakabahakanira bakabahakanira tuzana igipapuro cyo mu y'abantu yuko uri kwenda kuvura wewe yego kuja guhenda abantu bateranya abantu bateranya imiryango z'akamaramari ntibyoroshe nuko Ferdinand turabashimiye Ferdinand niyo ko aradushikiriza ibijanye n'iby'abantu babwira abantu ibijanye n'imiti nuko akaba ari nawe mbere acyasuzera kino kiganiro cy'uno munsi igerekerezo rya gatatu ukwezi kwa ntwarane cyangwa ukwezi kwa gatatu mwaka bibiri mirongo ibiri na gatatu dusubire tubashimire mwebwe mwese mwagize icyo mushikije ku makuru mwakurikiye cyo kuri radiyo isanganiro ndabibutse yuko higana uno munsi mwari muteramanye na jean marie mayonga ijwi mwari ko murumva mu buhinga bw'ibyuma serafine hakizimana niwe yari ko afasha kugira ngo dushobora kumvikana tuganire twumvikana abadukurikira batwumve neza nuko ndasubiye kubashimira mwebwe mwese ndabifuza kugira ijoro ryiza mu mwanya na makuru ya nyuma mu rurimi rw'ikirundi mu banda y'umutega amatwi ibiganiro bya radiyo y'isanganiro